Cheminade, Poutou, la sal Fillon, Arto, Macron, Amon, Asselino, Le Pen eta Mélenchon. Hauek dira, boska paperetan izenen diren izenak, apirilaren amaseian, frantziako hauteskundetarako lehen itzulian, eta barda lehen eztabaida ere. Eginda frantxez telebistan, hortaz, mintzatzeko patxi behuet parixen den kasetaria egunon zuri. Egunon. Bon, ba, ikesteri merexidutena baino gehiagoko baliorik eman gabe, Ameka autagai horietan agertzen dira bi multzo bezala autagai ahondiak eta autagai kipiak hola laburtzen alda? Uh, bai, laburtzen alda ez baina hasteko hori uh, auto hori egindu atzote efenek uh, lehen, lehen bostak autatuz, gero uh, ikusi beharko beste, beste seiak ea tendentzia hori alatzen alko duten, baina bai, nartzen lehen, lehen bosturik dira hauta gai eh, handienak uh, azkenean horiek dute eh, horien uh, gibelean uh, militante gehien eta haute gehien horien laguntzeko. Ara, beraz, bak da ahondi horiek kakotxean artean uh, baziren, horien Le Pen, Fillon, Amon, Macron, Melanchon, eta berbada Azken asteetan Fion aferak du mediatikoki lehen lehoa hartu, Marin Lepenek ere baditu bere justizia aferak. Afera horiek, kampaina hortan, ze, ze eragin izan dute? Uh, eragin handia ukan dute Fionen gantzen, eta azkenean eh, dudan eman dute eh, bere auta gaitza, bere uh, alderdian hainitzek pusatu dute azkenean ez dadin presentatu, eta beste arazo bat, jak, gabeak beha kondenatu izanenen edo ez. Uh, afera horiek, moral mailan uh, galerak proxatzen maititu eta azkenan uh, eh, zionek zuen programa uh, kasik deusestatzen duz, eta berak uh, egin zuen programa bat uh, moralizazioari buruz, uh, gal, uh, ahalegina galeginaz deneri, uh, indahak galeginaz deneri, uh, frantzia berriz indartzeko eta azkenan uh, berak moralki ez ditu gauza horik errespetatu, beraz uh, eh, bede programa um, eh, bede programan dudak emaiten ditu uh, afera horrek. Justuki bere kampaina kanbiatzen ari da, horren ari dat? Be horai arte hilabete bat terdiz izan da hor uh, afera horretaz justifikatzen, azkenan bede programa inbestea ipatu gabe, beraz bon atzo ez dute inbeste atakatu rengan, behitz uh, eh, mintzatu ahal izan da programaz, sustengoak eta behitz uh, eh, lotu ditu bere gibelean, beraz behar azken hilabete horretan uh, eh, kampaina behitz hartzen alko du, baina uh, ez dakigu horrein dikede justiziak uh, zertan entzinatuko den, beraz bon, komplikatu da jakitea. Noren aferak inditu hor, fionen, uh, fionen uh, aferak nun behit? Uh, jakitea, baina bon, artean pentsatzen aldala ere imaginopinen aferak egiten dituela, zenta um, ehm, parean ez dira inoainz askartzen, eh, azkartzen, Benoamon eta Melanchon zondaietan azteko, besta gero zira daia kitea zein eta ino igenen diren eta zein eta ino uh, eh, inartuko den Marine Le Pen horren ondotik. Eta behar bada Emmanuel Macron ere, zenta bon, azkenan bera ere uh, gazte izanik eta aski berriki izanik politikan, derba afera horietatik eta aski urgo goitzen da. Hmm. Bardako ez tabaidan, izan den eh, eganaldi azkar bat, ba, Macron eta Amon pataskan ari zirelaik, Melanchonek errandu, ba, behar zen ez bat alderdi sozialistan hori, bon, irriteko edo egana, baina badu egitik ere, hori gertatzen ari da, sozialistak piskat zatitzen ari dira bi hautagaien artean? Bai, bo hori atera duz, eta azkenean, eh, ikusten da, alderdi sozia estetik eh, parte derbat erian dela Emmanuel Macronen ganat, eta berak François Hollandean gobernan baizan, eta azkenean, orain, eh, Emmanuel Macronek du, pixka bat, simbolizatzen uh, François Hollandean uh, uh, ideiak, urbilago da Emmanuel Macronetik uh, tik baino, eta horregatik, Berriz piskatzat itzen da, lerde sozialista bi horien artean, uh, horien eh, alde ezkerra edo al, alde zen segitu, gero lehen itzulian eta indartsu inda zeiteko, bigarren itzulila harri uh, marren lopenen aurka. Ameka autagai dira, frantziako hauteskundetara aurkeztuko direnak, kanpaina eta dinamikak zertan diren aipatzen dugu aste hartzeko izuntan, Patsi behuet, Parisen den kasetariarekin. Patsi behuet, eh, lakroa egunkariko kasetaria zurekin eh, segitzen dugu. Atzoko eztabaida ere izan da, hor Melanchon eta Amon hor ziren, eh, bi ezkerrekoak, eh, biak ere mu bertsuetan ari dira, bilatzena eh, bozkak, batak bestea jaten aldu, batak besteari hartzen aldazko bozkazaleak edo askiuntza banatua da bien artean? Ba, ez dakit, uh, azken momentu arte uh, izan, izan dituzte horien uh, eh, alderditatik uh, uh, galera batzu uh, ikusteko ea gerrekin ez ez uh, prestazional eta azkenean dutela ere bakotsa aletik joitea. Eta atzo, ikusi dugu ez zituztela inbeste ezberdintasun eh, eh, programetan, azkena, hain gauzetan eh, urbiltzen dira. Bon, Donor Macronek proposatzen du berak revenu universal hori, melanxan horrekin ez da ados, anartean hasteko, eta politika internazionalean ez dira ados erruxiarekin. Mhm. Horrek mm -hmm. dira diferentziak azkenean, gero ez dakit batak beste janen duan, haste eh, aste buruntan txak bat zuen uh, eh, uh, eh, karretatzea handi bat parixen, bilek jendeak bildu, bildu dituzte, bon, az, ikusi behar da, azkenean ez zirenez bilek uh, elgar, elgar blokatuko, baina uh, ikusiko. Atzoko ez tabai da iPad ezagun, eh, telebistan e, eman dutena, bo izanen dira oino beste hiru lehen itzulia itzin. E, zer aldatzen aldute ez tabai da horiak? Uh, eh, Ege ez dakit. Uh, zenta goizuntan aizan e, pixkat kaseta ezberdinetan ea bako txak zer pentsatu duen debateaz. Le figarroan pentsatzen dut izan badin dituzten kestak bako txak jendeen gan ikusteko nor duten uh, eh, oberena atxeman debatean, uh, eh, Le Figaron uh, eh, Fillon dela oberena atxeman dute, TFN-en ikusi dut Mélenchon zen, BFM tv Makron, Macron, azkenean bakotsak uh, bere, bere auta gai bat baitatu du, benen ez da, ez da errez ikustea ea batek indaja ateratzen duen orako debateetan, ene ustez, bada ikiskua, uh, trompatzea edo edo animaleko estakio botatzea, eta hortan galtzen aldire gauzak binean, ez dakit, idabazten entzait. Hmm. E, eh, ba, piskat bako bere alderdikoak eh, komentzitzen ditu, baina eh, bo ikusiz bako txak hartu duen posizionamendua beste, beste ekiko, ba duzu, hola, zerbait ateratzeko, norbait piskat gehiu atera dena beste bat baino, puntu batzutana? Ba, nik atseman dut, hola, osko jokoan, ala ere melanchon dela edo soenik ibili. Euh, badu, uh, piskat karrikako antzarkidari bat edo euh, bezala uh, errestasun bat mintzatzeko eta beraz olako Olako ariketetan, uh, beda edo da, ahi da, beti uh, eskarrenia hona atxamaiten, edo erantzun hona atxamaiten, piko bat, piko, piko hona atxamaiten, euh, beste uh, autagai bat, uh, uh, beste autagai bat, behar janguratzeko mhm. edo pixkat beste Eta um, beste aletik, uh, txon, Macron goitutzen eta ez ginakin uh, uh, nola harriko zaharik eta horretan, ez ginen ikusi uh, primarioetan, beraz, uh, bon, bazen horretan ere um, interes bat, eta azkenean ez da, ez da ingezkiatera ere, ez erantzun du um, bere kontrako Eta soeri ez da, da destabilizizatu eta lepenen kontra ere uh, azkarki erantzun du, beraz bon, horik aterazan dira behar da. Hmm. Pozizio namendutan, behar, fion pixkat eh, gibelago egon da edo diskretuago, hola, hola kausitu duzu, hori ateratzen da prentsa batzutana? Bai, bai, ene ustez ez du, uh, eh, irriskuso berarik hartu, behar lukzuan behar besteek ze, uh, eh, zehataka egin, egin entzioten, sobera aintzinen emaiten mali mazen. Beharra zen du, uh, eh, piskat uh, eh, gauzak pasatzea, beharra beste debateetan uh, indartsua goaterako da, edo uh, bederen uh, ataka gehiago eta egin ditu, edo aintzinean gehiago emanen da, baina nox bai aski gibilan egona. da. Salgu ekonomiako ahloan. Ekonomiako ahloan, eman ditu... Zer, bere, bere eman du? Zer, zertaz... Bai, uh... azkenean, kaxik bat hor da, aski luzaz mintzatu, uh, bere ideiak aipatzeko, ez da, ez du, uh, ez du uh, berrikuntzarik baina no, agirizan horretan uh, eh, aski eroso zela, horretan or, or, du ere marginepen uh, atakatu brexitari buruz, eta beraz, behar ba horretan horrek uh, izan mm. Berro daipatzen balima ditugu bilitzaz eh, beste hautagaiak, berro ondoko eztabaida batzuetan ikusiko direnak, eh, beste seiak izan Xeminat, eh, Putu, Dipontenian, Lazala, Arto, edo Azulino horien artean, bada, badira profil batzu berra piskata ateratzen aldirenak, edo mm, ba, badutena profil berezi bat? bereziak ez dakit, bon, bakotxak hori dira denak horien uh, ideien defenditzeko, zira borxazo horik uh, autoskundea irabazteko, putu beti jandu badakila zila baina hori dira uh, erakusteko badela ideia, ideia, ideia ainitzak, ainitzakoak badirela frantzian ez direla bakarrik bosta hundi horik eta azkenean behar bat debatean, eluden debateetan ahi batuko dira gai batzu Uh, jo jarrazten, industriari buruz edo, edo seminar edo izan dira behar identitari buruz gehiago edo lazal uh, eh, laborantzari buruz. Ba, Bakotxak badu uh, bere uh, gai bat behar bada eka duena debateetan. Hmm. Eta, bon, patxi behar bukatzeko, hori dira prezidentzia hauteskundak, gemainan gero, askifite lege biltzarekoak ere bai, diputatu botzak, Hor, eh, ikusi zenola zatitua den, ala ere panorama, legebiltzarrean gehiengo bat ateratzea, berbada batzuek aski zaila izaiten aldute, nola ikusten duz hori? Bai, risko hori da, ize, presidente bat gehiengorik gabe gero, eta uh, eta gobernamendua gero uh, komplikatu izaitea aplikatzeko, sortzeko, eta azkenean uh, ideia ideiak gero behitza, boskarazteko, eta alerdiak ere hainitzatitua dira, ikusten da republikan eta udeien artean uh, kendu dituzte republikaneko autagai batzu ideikoak behitzen maiteko, horien sustengo atxikitzeko uh, eh, presidentiaren presidentiaren dako, eta sozialistak eh, zatitzen dira Macron eta Amonen artean, beraz ikusiko horik ere nor zein autagai emanen dituzten, eta ber, normal kran uara jarteko ligak segitzen bari madu frente nazionalak ere autagai gehiago kanen ditu beraz uh, bai beraz ikusiko importanta izanen abiziki eh, hautezkunde uh, horik izanen dira abiziki edo bai Onza, ebe lehen eh, hauteskunde itzulia, azteko apirilaren amaseian izanen da Batxi behuet, eh, joetara dugu kasetaria zirela, lakua kasetan, Parisen zirela, mil esker egurekin izan egoizuntan, eta eh, pasaigunan egunan. Mil adio.